E, eh, iasan donostian egun horietan eta batez ere kursal inguruan ikargarrizko ba, ambientilloa egoten da, ez baita ere parte zarrean eta bar. Netzako azkenien festival hau hemengua da eta igual oituago egon zaitezke eta baina kontuat ez aldi berian e, eh, resonantzia handia. Pero te digo, este, lo hermoso del cine y de las historias es que todo es muy subjetivo, ¿no? Eh, depende del ángulo se ve. Donostiako irurogeita irugarren zinemalditik, KULTUR ALEA Egunon, zail ofizialeko amama filmaren prentxaurreko egingo dugu orain... Bangi etorriak entzule, Donostiako irurogeita irugarren zinemalditik jasotako usta zuen ganatzeko sedez, hemen izanen gara beste egun betez eta gaur, zinemira, Euskal Zinemaren eguna izango den honetan, sail ofizialean sailkatua izan den Asier Altuna zinegilaren amama filmaz, mintzatu nahiko genuke. Bai, atzoko egunari begira jarriko gara, atzo izan baitzen amama lanaren egun txalo artean jasua izan den filma izan da zuzen eta entzun duzue filmaren prentxaurreko hain zin zenako txaloak entzun izan ziren. Baiak izue goizago ere kursal aretoan publikoaren aurrean estrenatu zenean lana publikoaren txaloekin ere bururatu zela filmaren proiektzioa. Ba filma bururatu eta eritzen zonbait ere jaso ditu, entzungo ditugu. Ba, gaia politxea izan da, eta ikuspegi polit bat, agian lasai egia. Hoi da, ba, gauza bera, ez hori ginen komentatzen, ba, azkenekoetan oso motelari dela izaten ez, zinema, zinema euskeraz edo, bai, emono, pelikula oso polita eta gaia ba, ezinbestekua ez pixa bate eh, gaur egun ikusi dezaguntze isla duen baserriaren inguruko lanak eta familien pixa belaunaldi ezberdinak, ez? Gure familian, norbait jaiotzen den bakoitzean, zuaitz bat landatzeko ohitura dugu. Etxeko bakoitza, gurekin batera azten den arbola bati lotua dago. Ba bai, merezi duen filma da, onakoa, ederra baita. Baserria den unibertsuan murgilduz, baserriko sokak dakarrenaz eta belaunaldien arteko talka eta loturez mintzo den filma bat dugu onakoa. Asier altunak, Baserriko famili baten erretratu bat egiten du eta historioa kondatzeko duen manera berezian poesiaz beterik irudiekin asko mintzatzen da eta imaginariora ere joz simbologia handia duen luze metraia du atera. Itz gutxirekin eta begiradekin mintzatzen den filma horietakoa dugu Anekdota gisa kontatuko dizuegu filma hontan oso importantea den amamaren eh, papera E, Amparo badiolak duela betetzen eta emakume hau kafetegi batean deskubritu zuen hasierraltunak. altunak. Ikusi zuenean berala pentsatu zuen beretzako zela papera. Hasierra Bueno, Amparo badiola topatze izentzan suerte handi bat, eh, bera topatu nun kalean taberna baten Be, hain itzan, ba, emakume oso dotore bat bilatzen, simur politxak zitsuna, begira da gardena, eta ukin eban zuertia, ba, kafete hartatik pasatzeko eta, eta emakume edarra hau ba, ikusteko, ez? Gero, momentua izan zen pixkate komplikatuagoa, hausartu nintzen komentatzera ea ba, presegon pelikula baten parte hartzeko, ez? Hor, nik ba, bueno, azieran pentsatze zula, pixkat zoro banitzala, hainbeste behiratzen nion, ausartu nintzen inguratzera, eta bueno. Eta, bueno, horrengo honian egin, egin nion e, probatxo bat, kamara batekin, abertzela begiratze zeban, eta ematezun bizi guztia zinea egiten egin izan zuela, ez? Benetan, rodajera oso errex ba, adaptatu zen, eta, bueno, momentu batzutan begiratze zen du nola bere zigarrua erretzenan, mai baten, eta ematezun, ba, ez dakite, eh, ja berrogoi pelikula eginda zitula edo, ez? Kultur Alea Ba, mama filmaz mintzatzen segituko dugu eta orain gontan, ba, kandido uranga aktorea izango gurekin kaixo guna. Kaixo, egunon bai. Suposatzen dut ez dela lehen elkarrizketa hause, ez azkena ere. E, egun gogorrak izaten dira taldi berean ba, bereziak e, ba, aurkezpen egunak eta batez ere zinemaldian. Bai, bai, baina, bueno, gaur da gure eguna eta e, gaur tukatzen zaigu e, lan hau egitea. Alare, pozik, oso pozik, gure filma e, zail ofizielean aukeratu dute eta Eh, sari hori ja asteko badugu eta bueno, gure gana betetzen ari eh, kontua da, enbeste elkarrezketa gerta daiteke ja, zentzua eta galtzen diozula, zer esan e, ez dakizula, edo, baina, baina e, saiatuko gaia, bai. Suposatu dut ez dela erresa izango. Baina, tira, hamama filma ze mintzatuko gara, e, lehenik eta behin zorionak, eh, oso filma ederra eh, atera baituzue, e, talde lan ona izango zela suposatzen dut, ikusten baitut, pantailan ere kimika hori bat zela artean. Ba, eskarrik asko, eskarrik asko. Bai, e, Ni lantaldea gehiago gutxio ia denak ezagutzen dituen bai alderdi teknikoan eta artistikoan, ez? Eh, badira jende berri bat, baina eta egia esan e, placer bat da e, ekipo honekin lan egitea beste filme hainba filmetan ere aritu naiz eta eh, oso profesionalak eta era eta entregatuak e, muturreraino entregatuak eta hori ikusten duzunean e, norbera ere animatua eta e, piztinara bere burua botatzen du ez eta bueno pues, e, oso gustora bai Gidoia eskuartan izan zenuenean, zuk eh, zer ikusi zenuen proiektu hontan? E, esan behar da, o, e, eh, zinema oso kuriosoa dela, ez? zinemaren prozesoa, ez? Ez zazuela pentsa egidoi bat irakurtzea oso erraza denik. Ez da erraza, ez? E, badira batzu beste baino errazago, baina... Mm, E, bueno, el lenda biziko nire poz handiena izan zen e, asier altuna gioia eh, eskura eman zidanean. Filma honetaz bai, bai genera man hainbat urte hitz egiten e, olako zerbait egin behar Ta, eta gero ja, ikusten dezunean eh, gauzatzera dihoala poz handia hartzen da. E, gero esan ditu esan dizun e, poetika hori edo hori da edudari gabe hasieren begira da ez o zuzendariaren e, begira da gu e, saiatzen gea gure pertsonaia e, gure pertsonaia erakusten eraikitzen eta baina gainontzeko guztia e, ze imagen eman ze irudi e, pues beste kontu da. Eta nion e, gidoiari buruz esan dezuna, ez? Zer, e, zinea egia da, zinea beste medioekin, telebistarekin konparatua, adibidez, ez, zinema, eh, zure eskura aliatzen denerako gidoi bat izango dela, zazpigarren, sortzigarren, amargarren bertzioa, beraz, oso landua dago, rekestu ez nahi esmatuko dezene, baina landua dago. Eta hori da bat, baina hori da, hori letra baino ez da, hori momentu horretaraino orain diga literatura da eta bueno bilatzen dizu hau bestea eta gero beste prozesua eh, da e, rodatzen hasten zeanean ordun hasten da eh, literatura hori gauzatzen gorpuzten gorpua hartzen ez e, batzu, gorpuz, batzu, abuz batzu, eta egoera batzu, ez? Oso interesantza da. Eta irugarrena, irugarrena eta ni guandik ere gehien txunditzen nahoena, Eta badamatzatu e, nire ibilbidea ina daukatzinean, baina izugarria da eh, montajea. Dauzkatzunean irudi pilo bat eta hori ja eh, beste sortze prozesu bat da. Da, e, gidoia berriz, e, berri daztea baliz bezala, baina ja ez da, ja hor ez dago, ez letrarik ez da irakurtzen, ikusi egiten da. Eta e, aldatu daiteke erabat hori, azken prozesu hori oso delikatua eta niretzako oso, oso magikoa da. Eta horrela atera e, gidoian atera ger, gertatzen ziren gauzak e, e, idatzi ez dauden, idatzi eta ez dauden imaginak azaltzen dira beste gauza batzu moztu, beste batzu e, buelta bat eman da, eta bai, e, handia du bilura handia du eh, montajea. Eta gero, nahiko nuke izan zure begira da firma honi buruz behin e, bururatua, eh, osoki ikusia, zuk eh, nola bizi izan duzu historioa? Ha, ah, uste dut, ulertu dizutela zezan nahi duzun. E, ni, ez dakit, eskorra otena izen, ez dut gauzerik e, daramagun bidea itzait bat ere gustatzen. E, baserriari buruz hitz egiten da generazioari buruz, generazio arteko talka hori buruz, baina ondo, ondo, ondo, ondo, nire ustez eh, maitasun historia bat dago. Osea, ez daukat dudarik, personaje batzu nire hain zuzen mutur eraino eramana dago, eta aldaketa bat badu, e, ulertzestun aldaketa bat da dudarik gabe, baina e, hori gertatzen da, e, denen gainetik, oloren gainetik, maitasuna dagoelako. E, esan hori da, askotan esan hori da, maitasuna dela munduaren motora. Ete da, behar bada bai, behar bada bai, esperantza hori daukagu. Eta baserriari buruz, nik uste, mm, nik be, da politiko bat ere ematen diot, osea, ez deten tenitzen goazen karrera hontan, gizartea doan karrera hontan, ez deten tenitzen nola komunitate batek, eta gure hain zuzen e, txikiagoa izanik, e, eh, Iruitz zaite, ez dakitzen bateraino zaitzen duen baserria, itxasua, lengaiak, e, eh, nire irut zait erabat, erabat protegiuta beharko lukeela la komunitateak hori eta hortik abiatuta desarrollatzen dela beste gainontzeko guztia ezin deten tenitu e, eh, ezin deten tenitu gizarte bat, oinarritua batez ere, osea, e, paperean, ordena gaiutan e, e, posto intermedian seguruetan, da bestia e, badakit horrek ematen duela dirua baina, baina Gau, dirua jan behar du, papera jan behar du, noragoak, ez du, etenik, ez du, ez du deskantzorik, goizetik gaur eta aritxu behar du lanean, ezin bestean, e, ez du releborik, ez du deskantzorik, e, langabezia dago, ezin da e, langabez hori basarritarra laguntzea eraman, ez ez entenitzen, oso eskorra nahi zaldarri horretatik, dana basarritaren gainean ustea, ze komunitate ekingo du aurrera gauza hori, horrela badima da. Ze, zekin jolastu behar, ze, ze klase da hori. Eta bazaretara sartu behar du kompetentzia kapitalista honetan, zenba produktu ahalik eta... Ez deten tenitzen, ez deten tenitzen. Alderri eskorra naiz. Eta e, bukatzeko kandido, e, eh, nahiko nuke jakintzuk nola egiten duzun lan. Eh, pertsona baten azalean jartza ez da erresi izan behar, zuk nola lan egin duzu filmeko pertsonaiera iristeko? Bueno, horri erantzutea zaila da, oza, ikusi, oza, ni lanean ikusi beharko litzake, ez? Mm, bueno, e, dena norberaren barrenean dago. Dena daukau, txuri, txuritik azita beltzeraino. E, eh, Horren, mm, aldi, aldiro, aldiro, e, personaje hori e, bilatu behar duzu zure barrenean. E, zure barrenean, begira, e, izan dezakezu, kanporako begira da, referentzia izan dezakezu, baina azkenean, azkenean, barneratu gen behar duzu eta zure personaje hori, naiz da, begira da, kanpoan izan zu, azkenean, e, barruan aurkitu behar duzu, eta zeure egin. E, prozeso hori, prozesu hori nola egiten da, nik uste dut eh, nire kasuan, e, bueno, nire bere garaian eman ditudan e, ikasketak eta metak eta gero ibilbidea, esperintzia. E, asko kostatakoa nire, nire kasuan eta e, nor bere ofiziorekin e, e, pakeak egitea, kasu honetan ez da erraza izaten urteak behar izan ditut horretarko eta gaur da e, ondo, inoiz baino hobeto ulertzen duten zein nire lana eta non daude nire nire gauzak, nire pertsonaiak eta eta nire bizia. Bazken ba, mezunekin geratzen gara eskerrik asko. Zuri. Kultur alea. Ba, kandido durangarekin egon gara, eta mentxe segituko dugu zinemadlian, eta horren guntan, ba, Mikel Ketanarekin egon gara, kaixo Zurekin ere filme batzutaz mintzatuko gara, nahiz eta ba, atzoko egunarekin ez, amama izan zen e, ba, protagonista, publikoari irekia, ba, esango dugu txaloen artean, jaso izan zera azkenean filma, zuri zerri duitu zaizu pelikula? Ba, ba bueno, neri pelikula iruditu zait egia esan, nik uste dut en, Euskaldun guztiok itxiten ari gainela pelikula, amaman pelikula, ez da? En, Asier Altunaren pelikula da, eta neri iruditu zait oso pelikula ona. Oso pelikula ona, bueno, ikusten da, dagola hor atzetikan kriston lana e, gidoiarekin, landua, oso landua. E, gainera, prentxarkoan esan duen bezala atzetikan ere em, Badirudi lagundu egin diotela bai Telmo Esnal eta bai Mitxe Gaztan eta bueno, nik uste dut. Em, hori eh, reflejatzen dela pelikulan goitik bera dagola kristolana egina gidoiarekin. jarekin. Em, Euskal pelikula dela ezin dugu katu, en, ikusten da, ba, bueno, ba, baserriko, baserriko lan hori ez. En, eta bueno, nik uste dut, en, egiten duen begira da, monere ikusuntutik ane guzti da, hogeita bat garren mendeko baserria zein izango den en, ba, be, begira da horrek genik Azkenean, en, bai, egia da ba, baserrian lan oso gorra dela, baina bon, azkenean, da, edo baserriarekin jarraitzen dugu, edo ez dugu baserriarekin jarraitzen. Baserriarekin jarraitzeak zer suposatzen du, bain ba, beste lan ezin dugu egin. Eta gainera gaur egun, ba, bueno, ba, batean, ba, bueno, guztia saldu zen ezaken, baina gaur egun ba, ez da horrela zoritxarrez, bai baserritaren zako, eta bai ba, ba, produktua jaten ditugun antzako, ez? Baina nik uste dut begirada bat dala azkenean, hogeita bat garren mendeko e, eh, baserria zein izango dan, eta gainera oso begirada ba, zorrotzarekin, ez? Berak ere esaten zuen prentsa aurrekoan e, begiraden bidez kontatu nahi izan duela pelikula, eh, hitzak e, batzuetan soberan gelditzen dira, Zuk alde hortarik e, nola ikusi duzu bere lenguaia zinematografiko hori? Ze editzen artean entzun dugu, ba, nahiko motela atera dela filma, azkenaldian azken eh, Euskal Zinema bixat motela ba, izaten ari dela, zuk e, ikusi duzu alde hortarik e, akats bat, ala filmak hori behartzen? Niretzako filmak hori behartzen, ritmoa hori zan, eta gainera gehiago esango dut, ni niretzako sinema hori da en, transmititu balin bat zidakezu inungo hitzi gabe eta begiradekin en, transmititu nahi gainera, berak lortu egin duela, nire ustez, en, xapo, Ezke, sinema, sinema hori da. Ez azkenean, sinema mutua tikan eta azkenean sinema mutua ikusten duzunean hori da, ez eta ikusten zen, transmititzen zuten, eta nik uste dut hori transmititzen dula berak. Osa, eta azkenean, Eh, niretzako zinematografikoki hitz egin da, ba, xapo, beraldetik gan, zertik lortu du. Lortu du, eta gainera, bueno, ama daukan begira da, ba, bak, bak, ba, kristona da, horrekin ja lortzen du dena, baina guztiek lortzen dute ez. Eta gero ere dago Euskaldun, ba, kandi egiten duen papera dibidez, ba, eh, hain itxia eta hain gutxi kostatzen zaigula edo zaiela edo urtziko dugu sentimenduak adierazta ez, eta azkenean, eh, adierazi behar du, baina ez daki nola, eta azkenean hitzez ez du adierazten. Ez? Pelikulan ikusten da. Eskuekin. Hori da, hori da. Orduan hori zinematografiko eki, da lehen agotzen dut da, ba, ba kristona, lortu du. Barduraz, beteriko pelikula, orain arte sail ofizialean ikusituzun filmen artean, nola kokatuko zenuke? Eh, ongi ikustuzu bideon arte duela? En, bagia esan, bai, nik, a ber, eh, orain arte, orain goitza da baita ere ez, baina nik espero nuena, baina gehiago ikusi dut. Espero hori zaila da, izan duen oi hartzen Ba, bai, e, negia esan, espero nuen pelikula hona izango zela, ikusi eta ze trajektoria daukan berak, e, eh, labur metraiekin, eta egia esan, trailerra ikusi nuen, eta zan, itxura oso nadoka, eta gaur, mm, eh, bueno, eta edo pelikulatik anatera garenean, ba, ba, bueno, ba, esan, ba, eske, hobeto, ez? Mm, ez dakit, ojala, sorpresaren bat edukitza, baina natzo esaten komentatzen genuen bezala da, azkena, sail ofizialan egotean, zein arteko eh, zea batean, ba, netzako ja da, oparia hori da ez. Eta, eta bueno, a ber, a ber, a ber, a ber, a ber, zer, a ber suerte daugan, ojala. Eta azkenik eh, atzo itzen genuen filma frantxizaz, eh, bentenioni abek pati izeneko <laughs> pelikula, zure ditzen nahiko nuke. E, nik egia esan, ez dakit, ezke ez dakit pelikula lortu nuen. Eh, gero pentsarroa joan nintzen bereziki gainera eh, entzun nahi nuelako ba, zuzendariak zer kontatu nahi zuen. Pelikula frantsesa da, eta neri egia esan ez, ez itzaidan gehiagia gustatu, neri. Zertik, azkenean, mm, pixka nazten ditu gauza gehiagi, azkenean ez dakit zer kontatu nahi duen, eta gainera ateratzen naiz, pentsatzen, eh, ezke, ez dakit zer kontatu nahi zean eske dakit, eskenean en, ba, bere amaren gorpua desagertu egiten da eta nun dago bere amaren gorpua, gero amaren gorpuatzen da, baina espiritu badago, bere espirituaren hitz nahi du, bere ama ez du ezagutzen, eske ez dakit zertaz hitz egin nahi den, orduan ez, ez dakit non kokatu. Ba, orduan utziko dugu, eta gaurko plana zein duzu? Ba, orain bertan, en, orain badakagu pelikularen bat, sail ofizialean dagoena, eta gila esan, ez dakit zein izan, bai, Eba no duerme, dela ba, Eba Proni buruzko pelikula, beste pelikula bat, esango dugu. Eta bueno, en, badagor en Gael García Bernalen pelikula da, protagonista da, eta bueno, ba, ikusiko dugu abertze kontatzen dugun. Zail ofizialena da ere bai, orduan ba, ikusiko dugu abertze kontatzen duten. Ba, momentuz guztionekin geratzen gara, Miker, bihar arte esatek zut. Bai, gizan. Eta gozatu zinimaldia. Hori bai, hori seguru. Eta guk ere, ba, hortan utziko dugu gaurko donostiako zinemaldian. Eraletik besterik ezan zule. Bihar arte, aio.